A zatim, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svakom stanju. Ali ovo stanje danas, kroz koje prolaze muslimani u čitavom svijetu, je jedno od, može biti, najgorih stanja u koje su ikad muslimani zapali jedno od najtežih, jedna od najtežih situacija u kojoj su muslimani ikada bili u kroz u svojoj istoriji. U ovakvoj situaciji, kad ljudi vide koliko su duboke rane koje je zadobija ummet, koliko su žestoki napadi od njihovih neprijatelja, koliko su uporni neprijatelji ovog dina u svojim spletkama i spletkarenjima. S druge strane, insan kad vidi koliko su muslimani razjedinjeni, koliko su slabi, koliko je obuzela beznadežnost, beznađe, slabost i tako dalje, na svo to stanje insan kad pogleda, često se kod nekih pojavi tuga, ko što i treba da bude tuga, ali tuga koja za sobom povlači često razočarenje, gubljenje nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, u pobjedu, gubljenje nade da će ikad muslimani i islam povratiti svoj ponos i svoje mjesto koje mu pripada. Zbog ovoga ove fitne i drugi brojni fitni koje, se, koje su u toku i koje se samo smenjuju jedna iz na druge i za druge uz Allahovu pomoć pokušat ćemo da skrenemo pažnju kako se treba postaviti u ovakvim teškim situacijama i kako je ispravno razmišljanje, a kako je neispravno razmišljanje. Pa bez obzira koliko je teška situacija i bez obzira kakva su stanja, Mi moramo vjerovati da je ovaj ummet ummet bereketa. Bereketa koji je Allah subhanahu wa ta'ala u njega spustio. Da je ovaj ummet ummet koji je Allah subhanahu wa ta'ala obećao pobjedu. Da je ova vjera vjera sa kojom je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslan da je uzdigne iznad svih ostalih vjera. U to moramo vjerovati moramo vjerovati da će ovaj umet pobijediti onda kad se na Allaha istinski oslone i onda kad uradi ono što mu je naređeno. Kad izvrši ono što je Allah subhanahu wa naredi. naredio. Tada će umet vratiti svoj ponos i vratiti svoje vodeće mjesto koje mu pripada. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam i poslao ovu objavu i ovaj šarijat i ovaj zakon objavio ovom umetu da budu vodeći u svijetu. Da budu vodeći u svijetu. Pa šta je prvo što treba umet da uradi? I šta je prvo čemu treba da se vrati? Prvo čemu treba da se vratimo svi, cijeli umet, jeste Allahova knjiga i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allahova knjiga i sunnet رسول صلى الله عليه وسلم ومن يعتصم بالله فقد هدي ila sirat mustaqim ko se Allaha bude držao on je upućen na pravi put ko se Allaha drži on je na pravom putu taraktu fikum kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem hadis taraktu fikum shay'an shay'ayn lan tadillu ba'dahuma ostavio sam među vama dvije stvari nikad iza njih nećete zalutati. Kitab Allahi u sunneti. Allahu u knjigu i moj sunnet. Znači, tu je uputa. Tu ko hoće da ne zaluta, eto, tu je uputa. Ko se toga bude držao, neće nikad zalutati. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadithu, Ibad ibn Sarije, radijallahu anhu koji prenosi, da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, innahum Men jajiš kum ba'di fe se era ihtilafen kathira. Ko bude poslije vas, poslije mene od vas živio, vidjet će broj na razilažen. Fa alaikum bi sunnati. Vi se onda držite mog sunnata. U sunnati l-hulatani r-rašidin al-mahdijin je sunnata pravednih i upućenih halifa, nasljednika, pravednih i upućenih nasljednika, čijih nasljednika? Nasljednika Allahog poslanika sallallahu Toga se držite. Abdu alejha bin nevađib. Držite se toga zubima. Abdu alejha bin nevađib. Toga se držite zubima. Zašto? Da ne biste zalutali. Da ne biste zalutali. Toga se držite zubima. O iakum wa muhdathatul umur. A teško vama i izmišljanje novih stvari. Teško vama od novih izmišljenih stvari. Fa inna kulle bidatin dalale. Zaista je svaka novotarija zabluda. Zaista je svaka novotarija zabluda. Ovi ajet i ovi hadithi nedvosmisleno upućuju da je Kur'an uputa i da onaj ko se bude vraćao na Kur'an, ko se bude vraćao i išao putem sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da neće zalutati. Vađib je, vađib je u svemu se vraćati na Allahovu knjigu i na sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, vađib je u svakoj situaciji kad si je najljepši, u najvećem rahatluku i izobilju, i na najlagodnijoj, u najlagodnijoj situaciji, vađib ti je se vratiti na sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. A šta misliš, koliko ti je vađib da se vratiš na Kur'an i na sunet, onda kad se namrače fitne i kad se ne vuku oblasti crni i fitni. Šta misliš koliko ti onda vađib da se vratiš na, Kur'an i na sunet? Jer baš tad I baš zbog toga je objavljena knjiga. I baš zbog toga je bio poslanik sallallahu alaihi sallam među ljudima. Hodao, živio, borio se, trgovao, ženio se. Zbog toga da kad se desi pitne, da onda ti razabereš i da onda budeš razborit i da onda pogodiš istim. Kad oni smutljivci koji rade među ljudima uspiju pomiješati istinu sa lažima, da onda ti na osnovu Kur'ana i Sunneta razabereš i da, da razaznaš šta je pravi put od krivog. Baš sad. Jer vidi, Allah subhanahu wa ta'ala, kad je spustio Adema na zemlju, šta mu je obećao? Kad ga je spustio na zemlju, fe ima je tijennekom minni huden, pa od mene će vam dolaziti uputa. Vidi, evo sad spuštan, spustani ste na zemlju Da biste živjeli na zemlji, od mene će vam dolaziti uputa. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Pa ako bude slijedio tu uputu koja od mene dođe, baš zato je došla ta uputa, da se slijedi. Ko bude slijedio tu uputu koja od mene dođe, neće zalutati i neće biti nesretan. Pa ti ovdje Allah subhanahu wa ta'ala odmah objašnjava da nećeš zalutati šta, a onaj ko zaluta bit će nesretan. Fela je billu vela ješka. neće ni zalutati ni biti nesretan. Šta znači? Ko zaluta da je nesretan. A šta i opet znači? Ko bude slijedio Allaha u knjigu i uputu od Allaha ko bude slijedio, neće ni zalutati ni biti nesretan. Eto, to je recept. To je uputa. I ovaj recept je važeći za sve ostalo što se može govoriti na ovu temu. Sve obuhvata. Pa ako kažem poslije toga šta još umet treba da uradi, treba umet da se pokaje. Kako znamo, kad se vratim na Kur'an i na sunnet, vidit ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala svoje opomene i svoje kazne šalje rad čega? Da bi se umeti vratili i pokale, pokajali. Pa vađiv nam je da se pokajemo. Pogotovo kad se spuštaju fitne i kazne. Jer ovo je fitne i ovi, ovo rasulo i ovaj nerije. Nije ništa drugo do Allahova kazna ovo, ova nadmoć neprijatelja, tehnička, vojna i tako dalje, politička, nadmoć neprijatelja islama, nije ništa do drugo do kazna. Pa kad se spusti kazna, odaj najpreće, baš sad, najviše, vađiv je kajati se od svih grijeha u svim situacijama, ali baš sad je najveći vađiv. I najviše treba da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o prijašnjim umetima. فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا A zašto nisu? Ili da su Bogdom, kad im je došla bez kazna, kad su vidjeli Allahovu silu, da su se Bogdom pokajali, da su se Bogdom Allahu vratili. Zašto se Allahu nisu vratili? Kad su došli, došle Allahove subhanahu wa ta'ala opomene, zašto se nisu vratili? Volekin kasat kulubuhum. Ali njihova srca su otvrdla. Pa ne razaznaju Allahove opomene, ne prepoznaju. Ne obraćaju pažnju na njih. Ozajjena lahumu šeitanu makanu jamelun. I šeitan im je uljepšao ono što su radili. Da je to dobro. Da baš tako treba da radi. A ono baš zbog toga što su to radili, dolazili su im opomene. Ispuštala se Allahove, subhanahu wa ta'ala, kazne iza kazne, opomena iza opomene ne bili se Allahu subhanahu wa ta'ala vratio. I to je drugi vađib. To je prvenstveno vađib. Da se pokajemo od svega što je prepravilo umet. Da se odreknemo onoga što je preplavilo umet od širka, od kufra, od velikih grijeha, kamati, zinaluka, zulma, raznih oblika zulma, nepravdi, tlačenja iskorištavanja, da se pokajemo od svih javnih grijeha i da se svega toga odreknem. Jer sve ovo što smo nabrojali i drugo što nismo spomenuli su prvi znakovi da se spušta Allahovo prokletstvo i kazno. Kad se takve stvari prošire u jednom narodu, je, to je znak da se na taj ummet spušta Allahova kazna i Allahovo prokletstvo. Da se vratimo od toga i da se brzo Allah subhanahu wa ta'ala pokajemo poslije svakog grijeha. I da se odreknemo i prestanemo činiti javne grijehe. I da drugi na to upominjemo. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala od toga što ne pozivamo Allah subhanahu wa ta'ala. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala što ne sprečavamo zlo i ne podsjećemo na dobro. Da se od tih velikih grijeha pokajemo. Da se pokajemo Allah subhanahu wa ta'ala. I da se odreknemo od onih koji sude mimo onoga što je Allah stano tajno objavio. Od toga je potrebno se pokajati. Potrebno je se od toga pokajati. Na to je potrebno upozoriti. I pozvat ljude da se od toga kaju. I da se Allahu vraćaju. I onome što je Allah objavio da se tome vraćaju. Da se ostave ta guta. I suda i, i vladanja po onome što Allah stano tajno nije objavio. Zatim, šta nam je obaveza i šta trebamo uraditi? Trebamo gledati u istoriju. Jer istorija se ponavlja. Ako čitaš istoriju od Ibnul Esira, Rahimahullah Ta'an, ili čitaš početak i kraj od Ibnul Kesira, vidjet ćeš na koliko mjesta i u koliko situacija i u kakvim sve situacijama se spominju pojedina mjesta islamskog svijeta pa ćeš vidjeti šta se sve dešavalo u centru islamskog svijeta, u Bagdadu, šta se sve dešavalo u Kucu i koliko puta su spomenuti kroz istoriju. I kakve su sve beznadežne situacije bivale i dešavale se. Ali Allah subhanahu wa ta'ala svaki put iz svake te situacije dao da se umet ponovo oporaju i ponovo ustane na noge pa da čitaš istoriju i da vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala je svaki put davao pobjedu ovom umetu. Kad god se dešavale takve situacije, ponovo je Allah subhanahu wa ta'ala davao izlaz. Na rukama oni koji su se Allahu vratili, koji su se Kur'anu vratili, koji su se vratili sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učili od tih koji će se vratiti koji su se vratili Allahovoj knjizi sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam. U svim velikim i malim stvarima svakodnevnog života. Da tu tražimo uputu. Da ne tražimo uputu kad osjetimo opasnost od neprijatelja sa istoka i zapada. Da ne tražimo uputu u govoru dnevne politike da ne tražimo spas i uputu u govorima i međusobnom svakodnevnom, međusobnom dnevnom političkom nadmetanju i natjecanju i borbi. Da ne tražimo tu uputu. Da tražimo uputu kod Allaha. A Allah nam je uputu dao. Samo ako je hoćemo. Samo ako je hoćemo. Ona je ispred nas. Do nas je samo da je čitamo i da je slijedimo ovo slijedjenje Kur'ana i sunneta koje sam spomenuo, to nije da to bude riječ da se njome ispiru usta i da se njome zamažu oči slušalcima. Ne, nego istinsko slijedjenje Kur'ana i sunneta. Istinski rad po onome što je u Kur'anu i sunnetu. I molim Allah subhanahu wa da nas učini od takvih. Zatim, ono što je potrebno da uradimo, jeste da se koristimo iskustvima tuđim. Jer to rade pametni. Da pokušamo biti od pametni. Da se koristimo tuđim iskustvima. I da uzimamo ibret iz onoga što se drugima događa. Da se to nama ne bi dogodilo. Jer onaj koji je sposoban i buda, i budo prati šta se događa. I kad se nekome nešto dogodi, zna šta je on prethodno radio. Pa poveže te dvije situacije. I zna da mu ono što je ga stiglo nije ni zbog čeg drugog, nego zbog onoga što je prije toga uradio. Takav postaje sposoban da iskoristi priliku kad mu se, i šansu kad mu se otvori. Da prepozna svoju šansu i postaje sposoban da prepozna opasnost prije nego što se desi. I postaje sposoban kad prepozna tu opasnost, da je izbjegne i da je se sačuva. I molim Allah subhanahu wa da nas učini od takvih, od razboritih, koji razmišljaju, stvari posmatraju i prepoznaju svoju šansu i prepoznaju šansu svoga neprijatelja i prepoznaju opasnost prije nego što se desi. Volim Allah subhanahu wa da nas učini od takvih. Zatim, ono što je nužno potrebno, da svaki od nas ima na umu, da je sudbina zuluma i nepravdi propast. Da je sudbina zuluma i nepravdi propast. Toga moramo biti duboko svjesni. Prije svega, što sami nećemo činiti zulum. Jer ćemo biti svjesni, ako budemo činili zulum da nam slijedi propast. S jedne strane, s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala je opisao put i kraj zulumčara kroz Kur'an, govoreći o prethodnim umetima i prethodnim zulumčarima. Pa pogledajte kako su svršili i kako su skončali i pogledajte šta im Allah obećava na ahiretu. To je sudbina zuluma. S jedne strane. S druge strane, da zlom koji nam se čini i koji trenutno trpimo i podnosimo, moramo shvatiti da tom zlomu dolazi kraj. I da je njegov kraj katastrofa. U to moramo vjerovati. I da taj zlom ne može trajati. Ne može opstati. Zlom Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti. Braćo, Zolom ne može trajati i ne može obstati. Njega će Allah subhanahu wa ta'ala uništiti. U to čvrsto moramo jer I moramo pogledati kakva je, kakav je kraj zoloma. I od zoloma se prvi pokaja. A onda znati da ovaj zolom koji nam se čini, koji nam se čini svakodnev ovaj ogromni zolom, da je njegov kraj katastrofa. Da je njegov kraj katastrofa a zulma je mnogo. Zulm koji se čini riječima, koji se čini postupcima. Često, braćo, ne može se izmjeriti. Ne može se izvagati. Nema mjere kojom bi izmjerio i mogao kazati koliki je to zulm. Od nepravde, koja se čini od strane smutljivaca, od strane zbunjenih, od strane uplašenih, isprepadanih, da su pomiješali sve. Zulom, gdje kažu za novotare koji se izjašnjavaju da su novotare, za islamsku zajednicu koja u svom statutu je naglasila da slijedi pravac maturidijski u akiri. Znači, novotarski pravac slijedi u akiri. A onda, ista ta islamska zajednica sa svojim rukovodstvom organizuje Ajvatović, djevojasku pećinu. Mjesta na kojima se čini veliki širk. Mjesta na kojima se čini mali širk. I druga brojna svetišta i dovišta i turbeta kojima se ljudi zavjetuju, u koja vjeruju, gdje odlaze i pomoć traže, sve to živi pod pokraviteljstvom te islamske zajednice i tih ljudi. Da se poslije svega toga kaže da su njihove novotarije male. Da su neznatne. Da su nebitne i nevažne. A da se za nas kaže da smo najveći novotar. I da smo mi novotari u akiru. Braću, ovo je zlulom. Čiji kraj je katastrofa. I oni koji ovaj zulum čine, ja ih pozivam i nadam se da će moja riž do njih stići, da se od toga pokaju. Jer zbog tog zuluma Allah subhanahu wa ta'ala će njima tame povećati. I njima u zavludu još više povećati. Tako mi Allaha, zbog ovog zuluma koji čine, Allah će im samo zabludu povećati ako se brzo ne pokaju. A oni nisu još, inša Allah, toliko zaglivili da se ne mogu vratiti. I mi ih pozivamo, vratite se dok vam nije kasno. Zulum da se nama ne nazivani selam i da se sa nama ne trguje i da se sa nama ne razgovara da sa nama nema nikakve komunikacije. Dok u isto vrijeme ti isti daju podršku političkim partijama koje se nadmeću i takvi će sad za vlast. I to u najveć, najveće državne institucije. Čak i ustavotvornu skupštinu gdje se donose zakon. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala daju podršku onima koji će suditi mimo Allahovog zakona. Za koje oni sami kažu da to nije kufr koji izvodi izvjere, ali jest kufr dune kufr. Jest kufr koji ne izvodi izvjere. Pa eto ako ste rekli za njih da oni čine kufr koji ih ne izvodi izvjere, kako opet stado ste sa njima protiv nas? Kako to? Kako to? Ako čine kufr koji ne izvedi izvjeri, pa taj kufr je veći od zinaluka. Taj kufr što ih ne izvodi izvjeri, veći je od zinaluka, veći je od ubijstva, veći je od kamate, veći je od zinaluka sa, najrođi, sa rođenom majkom, sa sestrom, veći je od ubijstva rođenog vrata i oca i sina. Eto, taj kufr koji nije i izveo izvire, kako vi kažete, je veći od svih velikih grijeha. Kako im opet lagano dadoste podršku? A okrenuste se protiv nas. Što se samo sa vama razilazimo oko čega? Što ne kažemo kao vi kufr mali, nego kažemo vallaj veliki kufr. Izašli su izvjere. Pa zar nije bilo preče da budete bliži nama? Vidi, i vi kažete kufr, a i mi kažemo kufr. Nije vallahi nego licemjerno govorite te riječi. I vaše licemjerstvo otkriva sad ova podrška koju dajete političarima i stajete uz njih i zalažete se zajedno sa njima za državu koja će biti utemeljena na kufru, na zakonu mimo Allahovog zakona. Zato se zalažete. Da biste uživali na državnom budžetu, i da biste profitirali kratko na dunjalu. Da biste se izvukli i pobjegli od opasnosti koja se nadvila nad skupinu vjernika i mu vešide. Šta to drugo pokazuje? Osim beznađe, nevjerstvo, licemjerstvo. Šta to drugo pokazuje? Osim nevjerovanje u Allahovo obećanje. Osim nevjerovanju u Allahovo obećanje. A zulom koji činite, njegova posljedica je da će vam se zulom povećati. I da će vam se mrak pred očima povećati. I da će tama u koju glibite postati sve veća i sve dublja. Mi vas upozoravamo. Allah nas je počastio da to vidimo pa vas upozoramo, vratite se. Vratite se dok vam nije kasno. I dok ne bude kasno. Svi oni koji se ovako ponašaju. Zatim, ono što čvrsto mora vjerovati i na što se čvrsto mora vratiti, jeste čvrsta vjera da pobjeda pripada mutakinima, onima koji se Allahovog puta budu držati koji se Allahovog šarijata budu držati. Da njima pripada pobjeda i kraj. I njih će Allah počastiti pobjedom i ponosom. A oni koji kad se spusti nedaća, odmah se ohalale sve. I harane, čak ohalale se i širk, i kufr. Ohalale se da mogu stajati uz novatare, da mogu ih pomagati, da mogu ih kriti, pokrivat njihove sramote, a naše sramote isticat i nas javno hljagat za sve veliko i malo, i što jest i što nije, i što ima osnove i što nema, za ono što ima osnove da se uveća i poveća. E to je ono što će upravo onaj koji to čini u To će njihov propasti. A nama neće naškoj. Vi ne odvraćate od nas. Vi odvraćate od Allahovog dina od Allahove vjere hoćete da odvratite. I hoćete da sa ostalim ljudima, nevjernicima živi i da ih prihvatite i da vas prihvatite. A Allah to neće. Allah hoće da safovi budu razdvojeni. Allah hoće da borba traje. Allah hoće neki da uzme za šehide, a neki, neki da počasti pobjedom. Neki da se vrate kući sa ratnim plijenom. Allah to hoće. i bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Fakulu qawli hada, astagfirullaha li, wa lakum, wa li sairi l-mu'minin, astagfiruha iha l-mu'minun, innahu wa l-gafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil رب ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد دراجة براشو mi moramo čvrsto vjerovati da su Allahu obećanja istina. Da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao na mnogo mjesta u Kur'anu. Wal aqibatu lil muttaqin. evo u samom ovom uvodu kako stalno ponavljam, vela aqibatu lil muttaqin, kraj pripada, pobjeda na kraju će pripasti muttaqinima. Vela aqibatu lit taqwa pobjeda na kraju pripada takvaluku. Pridržavanju Allahove vjeri, onoga što je Allah naredio, izvršavanje, klonjenje onoga što je Allah zabranio, tobe pripada kraj. To će na kraju pobjediti. Moramo se čuvati toga da nas obuzme beznađe. Jer to znači sumnju u Allahu obećanje. A Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao Inna rusulana lahumul mansurun. Naši poslanici su pomognuti i oni će pobjediti. Wa inna jundana lahumul galibun. I naša vojska će pobjediti. Naša vojska će pobjediti. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ko Allaha uzme za zaštitnika i poslanika i vjernike Pa zaista Allahova partija je ta koja će pobijediti. Allahova partija nije to nikakva druga partija. Pogledajte ove ajete. Allahova je partija ta koja će pobijediti. Ne smiješ gubiti nadu. Ne smiješ gubiti nadu. Oni koji misle da će pobjediti, udruživajući se sa mušicima, sjedeći sa njima, izglasavajući zakone, parirajući Allahu subhanahu wa ta'ala, da će tako pobjediti, oni imaju ružno mišljenje o Allahu. A koje je to ružno mišljenje? Da Allah neće ispuniti svoje obećanje. Da Allah neće pomoći svoje iskrene robove. Da će Allah dati da zulom i nepravda pobjedi da će Allah dat da nestane istine. Da pobjede nosioci batila i laži. Da oni pobjede. Da oni budu vodeći. A da će propast vjernici. Tako je njihovo mišljenje o Allahu. Ovako mišljenje o Allahu je suprotno. Suprotno. Savršeno je Allahovoj mudrosti. Savršeno je Allahovoj moći savršenom Allahovom znanju, savršenoj Allahove milosti, suprotno njegovom savršenstvu, svih njegovim savršenim i potpunim svojstvima. Allah nije takav koji je Allaha upoznao, zna da Allah tako ne radi i da Allah tako ne stvara i da neće tako biti. A ovo trenutno, što je politička, vojna i ekonomska prevlast nevjernicima, to trenutno stanje, To je izuzetno stanje, to je izuzetna situacija. Što? Umet se odalje od vjeri. Ovo je opomena. Allah hoće nevjernike u zabludu da odvede, da ih održi u zabludi. Kako? Tako što ih datne da, da pobjeđuju, da su u prednosti. Želi da ih obmane Allah, da bi zaslužili najveću kaznu. Želi Allah da ovaj umet kazni zbog njegovog grijeha, zbog njihovih grijeha grijeha koji ljudi čine. Želi Allah ovaj umet da opomeni. Želi Allah da vidi one koji će ustati. One najhrabriji, najrazboritije, najodlučniji, najčvršće u dinu. To Allah želi. Da oni ustanu. Da dignu svoj glas. Da se bore. To Allah želi. Zato stvara takve situacije. Nije to ovo što je trenutno stanje. Nije stanje zbog Allahove nemoći ili neznanja o tome šta se dešava, nego iz duboke mudrosti. I ne smije se vjerovati i ružno tako mišljenje o Allahu ima da će Allah zati da istina bude poražena, da ne istina pobjedi. Da će Allah dati da nosioci istine budu poniženi, a da uzdigne nosio se batila i laži. Oni koji ovako mišljenje imaju, oni često svog mišljenja o Allahu nisu ni svjesni tako mi Allaha. Svi oni koji idu u krivim putaju i zapadaju velike grijehe i širk i kuhu, oni zapravo žele da izađu iz ove situacije, je li tako? ali imaju ružno mišljenje o Allahu. Svi oni imaju ružno mišljenje o Allahu. Jer da nemaju, držali bi se onoga što Allah naredi. Klone se onoga što Allah nas zabrani. I na Allaha se oslanjali. Ne bi je bilo brige. Ne bi li smatrali mudrost da je mudro činiti velike grijehe ili mali kufr, kako oni kažu. Nije to mudro. Ni mali kufr nije mudro činiti nikakve grijehe nije mudro činiti. Ne bi to smatrali mudrošću i svojom dovitljivošću. Nego je to ružno mišljenje o Allahu. A zamisli se, brate, pa kakva ti je sežda tu koji činiš Allahu, a tako mišljenje o njemu imaš? Kakav je tvoj ibadet? Kakvo je to je tvoje stojanje pred Allahom u namazu, u ibadetu? A tako mišljenje o Allahu imaš? Da će te Allah ostaviti? Da će te Allah prepustiti? da će ako padneš kao žrtva u ovoj borbi, tvoja žrtva biti uzaludna. Kako je to mišljenje o Allahu? I kako je to, taj, taj tvoj ibadet? Kakav je tvoj ibadet? I kakva je ta tvoja sežda? I kakva je ta tvoja dova? Kome se obraćaš? Kad Allaha tako doživljavaš. I sumnjaš u njegove obećanja. I njegove tvrdnje. To su poruke poruke za nas. Da mi se klonimo takvih razmišljanja i da čvrsto vjerujemo u Allah, njegovo obećanje. Da imamo najljepše mišljenje o Allahu. I da onda Allaha doživljavamo iskreno, sa slašću u svojim ibadetima, u svojim stojanjima pred Allahom, u svojim seždama, u svojim dovama, da osjetimo da je Allah stvarnost tu najbliža nama. Stvarnost koja je najbliža uz nas tu. Svojim znanjem i svojom moći. I da je Allah najmilostiviji da se najbrže odaziva našim domama. I da je on najbolji zaštitnik i najbolji pomagač. I da njemu vježimo. Da on upućuje i da od njega uputu tražimo u ovim bračnim vremenima i ovim smutnjama i sitnama i ovim zabludama koje se množe svaki dan. Molim Allah spano tada da nas uputi jutro. Govora ima još, ako bude prilike uz Allahu pomoć. Napomenut ćemo šta još je bitno. Molim Allah spano tada da nam otvori poglede. Molim Allah spano tada da nam da nas učini razboriti. Da nas učini sređenicima istini. Da nas sačuva svake zablude. Molim Allah spano tala da nas pomogne na istinu, da nas učvrsti na istinu. Molim Allah spano tala da učvrsti naše korake. Molim Allah spano tala da nas sačuva od svih pogrešnih postupaka. Molim Allah spano tala da nas sačuva od mušrika i nevjernika. Molim Allah spano tala da nas sačuva od munafika i novotara. Molim Allah spano tala da nas sačuva od pakosti koja je očita i izlazi iz usta raznih smutljivaca i njihovih podvala i njihove ljagi i njihovih potvora. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. I da sve ono što rade želeći nam od zla vrati na njih. A mi znamo zašto to oni rade. I mušnici i nevjernici. I licevjeri i munafici. I novacari i fasici svi zajedno, mi znamo zašto to radi. Vola je za luna i ukati lunekom, hasta je rutukom andinikom ili stefarom. Neprestano će se protiv vas boriti, sve dok vas od vaše vjere ne odvrate, ako budu mogli. E to je njihov cilj, da nas od naše vjere odvrate. A ja Allaha molim, i Allahu da ovu da nas u našoj vjeri učinu i da nas iskreni mu'minima u ovoj vjeri pomogne. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas u našoj vjeri učvrsti. Da nas učini pravedni. Da nas učini upućeni. Da nas učini razboriti. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari razboritost i uput. Allaha molim da nam pomogne protiv naših neprijatelja. Od mjesnih i lokalnih taguta i naših neprijatelja iz šire okoline. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne protiv taguta u ovoj zemlji. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla koji nam priželjkuju taguti u ovoj zemlji. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih na čijim rukama će on svoju vjeru uzdignuti. I Allahov šerijat, on svoj šerijat i zakon na ovoj zemlji i pravdu uspostaviti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pretečama u svakom hajru. Pretečama u pravi. Pretečama u takvalu. Pretečama na uput. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini primjerom za kojim će se ovaj narod povesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj narod uputi našim sebebom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj narod koji je daleko zalutao uputi našim sebebom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi ovaj narod i da ovaj narod zaista u ovom putu vidi jedini izlaz. Pa da se ovog puta prihvati i da slijedi Allahu uput i uputu njegovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne naše braće muđahide koji se bori na Allahovom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne braće muđahide koji se bori na Allahovom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjed. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedi njihove safove volim Allah subhanahu wa ta'ala da učinje njihove hitce precizni i ubitačni. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da počasti vođe džihada pobjedu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da počasti vođe džihada pobjedom koju će dočekati i vidjeti svojim očima. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da oni koji na ovom putu padnu, budu kod Allah subhanahu wa ta'ala šehidi i da im Allah subhanahu wa ta'ala podari firdevs. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala obećao, a mi u Allahovu obećanja čvrsto vjerujem. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i da nas učini borcima na Allahovom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i učini borcima na Allahovom putu. Da nas učini od onih koji će uspostavljati Allahov red, a boriti se protiv nereda koji su uspostavili ta taguti, mošeći i nevjernici. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu veli izbaci u džehennema. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da prijeđe preko ružnih postupaka naših. Da nam naše grehe oprosti. Allaha molim da nam naše sramote sakri. Allaha molim da nam naše sramote sakri. Gospodaru, sakri naše sramote. Prijeđi preko ružnih postupaka naših. U džennet nas uvedi. Spasi nas od džehennem stiva. I posljedna dova je Alhamdulillahi Rabbil Alameen. work yourself